L-iskop ta' din is-sensiela huwa li niċċelebraw uħud mill-aqwa elementi li sawru l-għana Malti matul is-snin. U bekk naslu biex nifmu aħjar x'wassal biex din il-forma ta' espressjoni kreattiva tal-Maltin iddaħlet fil-lista tal-wirt kulturali intanġibli tal-umanità Miżmuma mill-UNESCO. Biex nesploraw wirt lana Malti, f'kull edizzjoni ta' din is-sensiela jiena qed niltaqa' mal-folklorista veteran Charles Coleiro. Charles ħadem f'diversi oqsma tal-kultura Maltija u għal ħafna snin kien fost il-promoturi ewlenin tal-għana Malti. Ismu huwa sinonimu ma' xandirit tal-għana, speċjalment fuq il-television, iżda huwa marbut ukoll b'modi oħra mal-għana, kif sa jkollna ċans anka nkomplu nisimgħu fid-dettall matul din is-sensiela. Fl-ewwel programm, Charles Colero rakkuntanna tifkiriet minn tfulitu f'Għawdex u Zozitu li jinkludu l-ewwel laqgħat tiegħu malana u l-għannejja b'memorji partikolari mis-snin ta' wara t-tieni gwerra dinija. Illum se nkomplu nisimgħu lil Charles Baktar minn dawn it-tifkiriet, iżda peress li s-suġġett huwa U dib dispjaċir najda, illi fej qabel konna nippretendu li aħna Maltin iktar mill aħna Maltin qabel fizmi koloniali l-lum il-ġurnata bl-indipendenza b'kollox għadna qegħdin nitħabtu biex l-għana ntuħ il-post li xralu. Għavol jessa ġi rikonoxxut mill-UNESCO. L-apatija, l-apatija d-dejjani, u nipprovaw, nirkulkaw fil-moħ tal-poplu, anki ta' min imexxi, f'kulinkwa ċirkostanza, li l-għana għanna nerġaw indaħlu. Kif jina attendejt, per esempio, dal-axħar, għaf, maċ, meta kien, San Girgor, sfuma fi xej, tara ma kem xej. Emmen flakum u l-qoddim għetamur l-ura, Dik li qed nipprova ngħid. Imma x'taħseb li raġuni? għandhom iservu. Grazzi lilek. Illi illi tajt ħadd l-idea biex nkun nistgħu inkabbru u ndaħlu f'moħħna l-Maltin illi dak l tagħna ma jħodunna ħadd ma tnużawh. Mhux sempliċi nikmuri aħna Maltin. L-għana għandu jieħu l-post li jixraqlu. f'kwalunkwe okkażjoni li titlob ċirkostanza, mhux se jmur jdoqqu fuq il-baned daw, jew waqt il-festi, però jekk hemm okkażjonijiet għandna ntuhom l-għajnuna tagħna għandna ntuhom il-prominenza l-għannejja. U mhux nibqgħu għaw ċertu mħuħ li għadhom jikkalkulaw l-għannejja bħala ċittadini tat-tieni klassi. U taħseb li din hija raġuni l għal allura l-għana naqas u qed jisfuma fix-xejn kif għamilt kif għattinti? Flima xi. Illi, illi, le, li, li l-għana miex tingħata l-importanza, jew nkella li ehm, inqas nies li forsi jinteressom l-għana. Jew eh, Jiena ħana il Memx opportunitajiet biżejjed. Jiena, jiena nħu pjaċin, nara żar. Kultant jitfaxxa xi tifel ukoll ta' fil-fatt eh, l-emmulaw u nħu pjaċin nisma' xef iż-żmir. Imma però eh, huma kwistjoni ta' burdati daw. Kultant tgħaddi tgħaddi epoka li ssib it-talent għax il-familja titrabbi hekk, fil-fatt jgħidu żwieten, jgħidu kull tifel li jitwieled lest biex jgħanni. Xi żejtun, żejtun għandek l-isem u l-fama. Ma mbagħad hemm ħappassijiet oħra, mela ħal-qormi tal-fjuri de Giorgio mhux istess għandek għandek ħafna nies. Apparti ndri l-pupa. Naxxar Daw kull raħal kien hemm, però mhux kulħadd imbagħad. Surġent mir-Rabat pereżempju. Ir-Rabat Manuel Messur dak xi Surġent. Imma kellu kellu kellu ehm, għanda tal-fatt daka wara l-gwerra kien waqajdu plan ir-Rabat ġiħdej l-iskola U kienu kien hemm xi nies mejta wkoll. Kien għana tal-fatt li xaħat jiġi minnu kien. Bek xirt nafu jien. Is-surġent. Ex, kol, għara gwera da, ta' kien. Għajru, e plan, hemm kien minn bitu xi nies. Oħdej l-iskola, kieku ġifu l-iskola straġi kien minn. Is-surġent. Ma ġinna jlek, għax l-għana tal-fatt ismu miegħu. Jena, jena naf eh, ħafna li jinterpretaw l-għana tal-fatt, għagġi mux kummat għandek għandek l-għana la bormliġa li mux kullħat jifmu. Imma hija fer oħra mhix sempliċiment għax ma tifhimx fija x'baraba. Il-nana għandek ħafna ħafna taqsimiet u. L-għana tal-fatt, fil-fatt meta kont nippreżenta sa sena l-oħra stess, eh, żejt iż-żejtun u grazzi għal kunsill ta' żejtun illi fost l-attivitajiet ta' dik is-serata eh, eh, li għamlu kull sena żejt iż-żejtun bil-snajja b'kollox bħaddej. Jagħmlu taqsima tal-għana u l-iktar l-iktar sezzjoni li kienet iddum sa nofs il-lejl taf ġifieri, bin-nies jiġu minn kullimkien qisha. Tieħu pjaċir tal-menu qed jirrikonoxxu xi ħaġa li tagħna, mhux sempliċement tagħmel lejla ta' folklor, jew lejla ta' biex tonfoq daqsxejn kemm kemm hu sabiħ il-pajjiż u tħallilna barra, li se jdum għallimna l-Kunsill li l-għana jieħu post importanti. E, Il-medja soċjali żammet ħajja it-tradizzjoni tagħna Imma però fil-prattika mbagħad il-poplu għadu sajjem ħafna minn ċertu affarijiet. U jiena fissat fuq dak kollu li hu Malti u l-għan għandu jħu l-ewwel postu. U dispjaċini meta jiena nara ċertu affarijiet li jitwarbu mhux l-għana biss qed ngħidlek ta' għax anke tmur festa. Jiena d-diskors paċċieraż u nħobb ngħidlek, tmur f', kieku ssib ikel Malti, x'waħda din! X'waħda din! Bit-take away kollha fejn il-Malti, fejn hu, fejn, fejn il-qalb u l-polsi jħabbat Malti. Bqajna barranin aħna f'pajjiżna kultant. It-turisti jgħallmuna mbagħad, jiena meta kont fit-turiżmu, kienu jieħdu l-pjaċir jaraw affarijiet Maltin. U aktar milli nkomplu nilmentaw dwar is-sitwazzjoni attwali tal-għana Malti, Charles Colera u jien, Tony Sant, qbilna li jkun aktar għaqli li nesploraw flimkien xi elementi mill-aktar sinifikanti fl-istorja tal-għana. Dan mhux se nagħmluh billi nirrakkontaw mill-ġdid dak li kitbu folkloristi jew mużikologi oħra qabilna. George Percy Badger, Giuseppe Cassar Pulicino, Charles Camilleri u eh, George Mifsud Kirkop huma fost l-aktar figuri prominenti li kitbu dwar wirt l-għana Malti fi żminijiet oħra. Illum tajjeb niftakru wkoll fuħut mill-ewwel recordings illi kienu saru u għadhom jeżistu tal-għana Malti fil-bidu ta' snin 30. Fost dawn hemm dawk ta' Manuele Celia, magħruf ukoll bħala Leli ta' Sabbett. L-anja popolari miktuba minn Carlo Satarjano xaħna sbieħ minn Jafjarana u l-vuċi tal-annej l-Eliċilja ta' Zabet. Dan il-recording sar fl-studio tal-HMV, His Master's Voice, f'Milan, fl-Italja, fl-1931, unħareġ fuq diska ta' 78 dawra fil-minuta, dawk li kienu jisubuħom bħala id-diski tal-faham. Fis-snin 60, il-ditta ta' diski Anthony D'Amato kienet ħarġet din diska fl-imkien ma' bost oħrajn ta' ċilja fuq eh, l-45 dawra fil-minuta dawk li konna nsejħu l singles u bekk eh, tkattret il-popolarità tagħha. Madwar 15 senilu, Andrew Alamango ġabar dawn il-recordings bil-bidla snin 30 tas seknu liħor, eh, kif maħruġa fuq dawk diski tal-faham, li fil-verità mu faħam xejn imma xelak, u e, pubblika verżjoni diġitali tagħhom permezz ta' tikketta ta' diski tiegħu fil-Fla Records. Fl-2018 e, felu il-50 sena mill-mewt ta' dan l-annejn, ġabra ta' siltiet ta' Leli Ċilja ta' Zabet Inħarġet mill-istess tikketta tad-diski bħala The Complete Studio Recordings 1931-32 immirat lejn is-suq internazzjonali flimkien ma' dak lokali. Għanja oħra tal-Liċilja, illi għadha popolari ferm, hija l-istorja ta' Arturo Maria, rekordjata f'żewġ partijiet ta' madwar eh, tliet minuti kull waħda, u għażilt li nisimgħuhom issa Ir-relevanza ta' dawn id-diski bl-għannejja li ħarġu ftit aktar minn 90 sen ilu hija enormi. Mod speċjali għax bihom għandna mod kif nisimgħu anke llum uħud mill-aktar għannejja prominenti tas-seklu l-ieħor. Ieħor minn dawn l-għannejja huwa Ġużeppi Xuiereb, ix-Xhudi, Għalkemm kien popolari ferm fi żmienu, ix-Xhud illum huwa magħruf l-aktar bis-saħħa ta' recordings illi kienu stednuh jagħmel f'Tunes it-tikketta tad-diski Polyphone fl-aħħar ġimgħa ta' Novembru tal-1930. Dwar dan għandna wkoll ftit għana mingħandu stess u se nisimgħuh issa dan ir-recording Il-vjaġġ ta' Tunes hemmhekk mill-1930 minn Ġużi Swiereb ix-Xudi. Tkellim ftit ma' Charles Colejro dwar l-arfin ġenerali li kien hemm dwar l-annejja tas-seklu l-ieħor, b'mod partikolari dawk magħrufa sa qabel it-Tieni Gwerra Dinija. U għalkemm ma skantajġ b'dak li se tisimgħu jgħidilna, eh, tajjeb nintebħu li ċirkustanzi fi żminijiet oħra, jaf ikunu tant differenti minn dawk li ħana mdorrijin bihom illum illi mhux dejjem sew nassumu jew nagħmlu konklużjonijiet simplistiċi. Jien huwa kienux fl-idejn tal-anqas ġifieri fil-konoxxenza tiegħek f'dawk isti konx tarhom fl-idejn jew kellha kienux jindaqqu fuq rediffusion jew nkella mm, fejn kont tismagħhom dawn ġifieri jew jew inti ma kellex konoxxenza tagħhom daw fi żmienhom ġifieri. Mhux li tajt kont mitħla tagħhom, kont nisma' l-ismijiet, imma dak iż ma kontx nista' mmur nintaqa' magħhomx biex meta għadda żmien imbagħad. Dawk id-diski illi ħarġu fis-snin 30 naħseb illi minnhom jispikkaw żewġ ismijiet e, e, iktar minn kollox. E, wieħed minnhom naturalment huwa Manuel Cilia, l-eli ta' Zabett. Kemm kien magħruf u kemm kien popolari dan allura f'dawk is-snin ta' meta inti kont għadek tifel u anka għadek ġuvnot? L-għanne ta' dak iż-żmien kienu popolari għax kienu kienu jipprattikaw ħafna. Kien hemm okkażjonijiet tal-għana. Semmejtek iż-Żejtun, kien hemm xi ħwienet f'postijiet oħra. Pereżempju kien hemm sejkel, l-għannej kienu jgħidu fil-fatt. Ma kien ġadda daħal fiż-żmien. Jiena kont immur għalih da, kellu ħanut l-imsida. U kien iġib il-banketta mija biex jistieħsa. Ma kont fittixhom għannejja, per eżempju, żaru ta' ħalaxa, kont imur għalih ukoll. Meta bdejt il-programmi tal-għana jien, għamilt kif kiedu bil-Malti. Meta il-muntanja ma ġiċant għad ma' umettu marru. L-espressu ħobna jidda dek nanna kienet tajdin. Jew, kont imur nifittixom dal-għannija biex nġburom fl-imkien, ħan jimprovovu l-għana permessa n-nis li kont nafin. Li kienu fil-fjur tagħhom daw, qed insommu ħafna għannejja tal-illum. Le naturalment, u dawn uħut minnhom se nippruvaw anke nitkellmu aktar fid-dettall dwarhom e, biex forsi nagħlqu anke dwar din ta' diski li qed ngħidu. Ġifieri dan pereżempju minnhom ħarġet ħarġet din l-anja e, x'aħna sbieħ minn jaf jarana Sawa. Li, li forsi probabilment hija aktar tradizzjonali minn lanċa ġejja oħra sejra, mhux se nitlu fuq fuq dik eh, għalissa tal-anqas, imma li qed nipprova nara jien huwa x'tip ta' għana kien dak bħal bħal bħal mijanja bħal xaħna sbieħ minn jaf jarana, ġifieri li da Manuel Ċilja kien magħruf ferma li hawn anka għax dawn id-diski mbagħad reġgħu ħarġu fis-snin 60 eh, bħala singles, ġifieri kien reġa' ħarġu ma' nidamato. Ma nafx jekk għandek xi kumment fuq din. Tibbaża kollox fuq l-esperjenzi, eh, kuntatti li kellna u U eh, għax eh, ironikament aħna mbagħad ma noqogħdu l-belt u l-belt ma tantx kien għamanneli. Darba però organizzajt organizzajt serata tal-għala l-fossa jidulu. Il-popolin kien eh, ma nixtajjeb għax ma kienx il-belt ma kienx hemm dak id-dilettanti. Jiena l-għana fittixtu dejjem fl-irħula. E, u tajt, tani mbuttatura tiskanta, Carmenu Vassalli kien għallimni l-Malti wkoll, kont morandum, siġiwi. U U kien laqqani, ma, ma, ma, wieħed mill-għanneja zejtu għaw, minn siġiju fil-fat. Il-budaj ta' siġiju jgħidu kakija. Eh, Kont immur għandu koll, biex kont nġborhom kollha daw, daw, daw, ikelli kuntatti kienu jservuni biex meta nġi biex norganizza sera tal-għana, ħafna drabi kont norganizza min, anke fil-festi. Imma l-festi tradizjoni tal-għannejba, eh, fil-fatt l-għana mhux għalfejn ngħidu, kien tant importanti illi illi kienu kienu kienu jfittxuh bħala l-attrazzjoni prinċipali tas-sena. Ma kienx hemm divertimenti qabel ġifieri. Anki l-banet meta ġew il-banet u mbagħad daħlu għalahom il-barra. Eh, imma però xuni, eh, eh, ġużi xwieri. Iva msemmi ħafna, imma ma inti għadek ma semmejtux. X'tiftakar dwaru, x'tajdilna dwar ix-xudi ġifieri? ma konx wisq mitħla tiegħu għaj ngħidu, ma konx mis. Għax min tkun tadni żgħiru, żgħir si ġifieri, ma kellix trasport, ma sax naqbad umur hemmhekk, ħażżebbux u postijiet bħal dawn, xilja pereżempju wieħed minna. Eh, Mbagħad bdejt nidrom l-ismijiet u kont nintaqa' magħhom f'okkażjonijiet. Eh, eh, kien żmien li biex minn bosta liħor, t-terek jeri, ikollok appuntament biex mort fit-tex. Naturalment, naturalment. Allora konti da' ma' xie festa f'xie okkazjoni. Imma ġmiet jintroduċi ma' liħor. Ix-xudi kien kien imsemmi għal probabbilment qed tajtek inti għal dawn iż-żewġ raġunijiet, ġifieri apparti d-diski illi semmejna dawn ġifieri diski tal-faham ta' qabel il-gwerra, eh, kien hemm ukoll intervista li għamillu eh, Kassar Pulicin anka fuq Red Fusion. Din għadha teżisti ġifieri ir-recording tagħha u dina tiġi eh, wara li anka kien stiednu biex jieħu sem fil-busket li xudi. Ġifieri il-busket kien il-palk biex nhar prinċipali tal-għana. Għama najda dispjaċini l-ġurnata. L-għannejja kienu jkollhom il-palk prinċipali tad-divertiment lejliet u speċi naru nibqgħu għaddejn. L-għannejja ma baqgħux jkollhom il-palk prinċipali, sarrulhom l-irkejja biex għoddi għandu hemm. Jien għalhekk għalhekk nerġa' nirrepi dak li għad. Meta kont meta kellna fi żmien kolonjali, aħna fi żmien l-Ingliżi, konna mixtieqin bilaċ biex noħorġu l-identità tagħna u l-għana kien parti minna. Illum il-ġurnata daħli diħlin ħafna tendenzi u divertiment. Il-għana jitfaħ fil-ġemp. Biex nagħlqu l-programm tal-lum, se nsammakom dak recording li għallu dejta liħ ftit tal-minuti ilu fit-taħdita ma' Charles Colero. Ġuże Kassar Policino intervista lil Ġużi Xwiera biex xudi waqt l-ewwel programm fis-sensiela Għana Wannejja fuq Rediffusion, aktarx fawissu tal-1957. Is-sena ta' tqabbilu tal-għana kienet minn dejjem. Sa mill-eqdem żminijiet insibu li l-għannejja ta' ħafna pajjiżi Kienu meqjusin bħala mexxejja, iħeġġu s-suldati għat-taqbida bil-għana tagħhom u jfakkru l-qlubija u l-ġrajjiet kbar ta' nieshom u ta' pajjiżhom fit-taqbil tal-versi tagħhom. U kullimkien il-poplu, qabel ma bdiet tinħoloq letteratura miktuba minn nies tal-iskola, kien jitgħallem bl-amment u jtenni l-għana qadim li jintiret mill-missier għal għand l-iben. U hekk maż-żmien, f'kull pajjiż, il-għana beda jieħu sura għalih li kienet tagħżlu mill-għana u mit-tqabbil ta' pajjiżi oħra. Malta wkoll sa mill-qedem kellha l-għana tagħha. U la kellha l-għana, kellha wkoll l-għannejja. Nies magħrufa li kienu jiġu mistednin fit-tiġijiet u f'ferħ ieħor, fil-ħwienet, fuq id-dgħajjes u f'imkejjen oħra. Poeti żgħar maħbuba mill-poplu li kien jiġri u jiffolla biex jisma' 'l dan iqabbel, 'l ieħor jgħanni u kien jifraħ bihom u jċapċap kemm tgħidlu qalbu. U dawn l-għannejja imutu u maż-żmien jintesew u wara ftit qajla jifdal min jiftakar isimhom għax il-kliem tal-għana jtir mar-riħ u jaħrab. U fi żmienna, bħal fi żminijiet oħra ta' qabel, fostna kellna ħafna għannejja li taw pjaċir 'il sħabhom bit-tqabbil tagħhom. Fost dawn insibu isem li ilu jissemma għall-ħila tat-tqabbil tiegħu iktar mill-isem tal-biċċa l-kbira ta' sħabu l-għannejja. Mindu konna tfal, konna nisimgħu 'l min isemmi 'l Ġużeppi x-Xhudi bħala għannej prim li jaf xi jgħid u jinqala' tqabbil spirtu pront. ħafna li ma kinux jafuh qabel semgħuh l-ewwel darba minn sitt snin 'l hawn, lejlet l-Imnarja, għall-konkors tal-għana. Issa llum Ġużeppi Xuereb, ix-Xudi, qiegħed magħna fl-istudio, lest biex iqabblilna xi erbgħa kif jafuh. Imma qabel xejn nagħmlulu xi żewġ mistoqsijiet biex is-semmiegħa jsiru jafuh aħjar qabel ma jisimgħuh jgħanni. Nibdew. Ara Ġuż, inti xi kemm ilek tgħanni? Illi 50 sena. 50 sena, eh, tajjeb. U dik il-ħabta li bdejt tagħni, xi kemm sena kellek, Ġużin? Xi 15. Mela kmin ibdejt. Allura hmm. dik il-ħabta kif tħajjart inta għallana kien għad kellek 15 sena? Namra tija jgħid. Allura dik il-ħabta kien hemm għannejja oħra hemm pereżempju li kont tisma' ma tantx biss. Xi ismijiet hekk ta' dak iż-żmien. U kien hawn min jgħanni fil-Kusanja maqsuma bejn tnejn. Eh, per eżempju xi ismijiet tiftakar hekk ta' 50 sen ilu min kienu? Niftakar. Arċensu Xalati. Aha, xi isem ieħor. Biex jgħanni kien ibati. Eh, tibdix tqabbil għalissa. Xiktar, xi isem ieħor. Kienaw ħafna ma jgħannu waħdek kien se nisejju. Jew inkella xi poeżija insomma kienu jgħannu mhux il-veru ta' qabel. Poeżija kien balan jgħanna dik tal-musta. Tal-arusa tal-musta? Hmm. Dik kienet sabiħa xejjew dik il-ħabta. Dik l-għanja mhux bħal di tal-ktieb tal-lum insomma xi għanja oħra li kienet qadima. Naħseb li jistess jien. Tajt. Għajdonilu. Dik ma tanċila tal-ktieb għalek qed ngħidlek ta' Insomma, ara ġu s'issa biex dan kollu li għedtilna tfakkarulna. Qablilna tnejn fuq dana ta' kif bdejt tgħalli inti. U issa sa tisimgħu li xudi jqabbel tnejn u miegħu se jakkumpanjah fuq il-kitarri Salvu Micallef tal-Fallaxk minn Birkirkara Prim. U miegħu sa jkollu Victor Micallef fuq il-kitarri u Speditu Dimech. Tajja wis xudi, issa ngħaddu għal ħaġa oħra. Xi 20 sen ilu, kmin issejjer żball, kont tagħmel xi diski bil-Malti int. U x'hekk kienet? Għamil xi diski bil-Malti. Għedilna xi ħamel, 27 sena ilu. 27 sena, mela ekku ta' faħjar minni. Għedilna xi ħaġa fuq dil-biċċa, diski kienu saru Malta jew barra. Saru Tunis. Eh, Tunis. Allora, fuq meta kont Tunes, xi kemm dom temmen? Biex mintijem. Mintijem. U f'dawn it-tmintijem, naturalment, il-tqajt ma xi Maltin, te ma xi hemmhekk ħafna Maltin. Iwa, hemm Malta Żgħira wkoll. Malta Żgħira sewwa. Allora kont ħanajtilhom xi tnejn ukoll il-Maltin. Ħanajtilhom. Fej kont ħanajtilhom xi. Ġatokis. Eh, ġatokis. Mela, issa trix tqabbilna tnejn fuq din il-mawra tiegħek ta' meta mor Tunes u tgħidilna xi ħaġa fuqha. Ix-Xhudi għannieh spirtu pront mingħajr ma qagħad jaħsbu. Dix-xorta ta' għana jgħidulha spirtu pront mhux biss għaliex il-għana ma kienx maħsub jew miktub qabel, imma wkoll għax meta jkun hemm iktar minn għannej wieħed jgħanni u jibdew iwieġbu wieħed lill-ieħor, it-tweġiba trid toħroġ b'tant ħeffa u marbuta ma' dak li jgħid ta' qablek li biex tgħanni sewwa trid tabilħaqq ikollok spirtu pront kbir. Trid tkun xi ftit poeta biex tgħanni hekk, u mhux kulħadd jaf jew għandu ħila jgħanni spirtu pront. Għalhekk insibu li f'bosta pajjiżi l-iktar li jgħannu stejjer u fattijiet, bħal dawk li aħna hawn Malta nsejħu poeżija, ngħidu aħna tal-Għarusa tal-Mosta jew ta' Katrin tal-Imdina. Din tal-ispirtu pront ma ssibhiex f'wisq pajjiżi. Xi ħaġa bħalha tinsab fil-West Indies, fejn dawk li jgħannu l-għanjiet imsejħin calypso jqabblu dak il-ħin stess fuq dak li jkunu jaraw madwarhom. Imma sa fejn naf jien ma jwiġbux 'il xulxin b'ħeffa bħalma jagħmlu l-għannejja tagħna. Biex nurikom aħjar kemm tassew trid tkun ħafif fi tqabbil spirtu pront, insemmagħlkom xi għanjiet fejn max-xhudi sa jkun hemm jgħanni Ġanni Calleja in-Nejba minn Birkirkara wkoll. Is-suġġetti li sa ngħidilhom jgħanni jgħannu fuqhom għadni kemm ħsibthom issa jien u ma kinux jafu bihom qabel iż-żewġ għannejja. Mela nibdew ara min sa jibda minnkom Ġanni jew jew inti Ġuż. u l-għannej l-ieħor imbagħad jaqbad minnufih u jkompli l-istrofa bl-aħħar żewġ versi. L-itqal biċċa xogħol ta' min jgħanni t-tieni żewġ versi. Issa nagħtu xi eżempji ta' dan ix-xorta ta' spirtu pront. Isimgħu, l-ewwel jibda Ġanni u mbagħad iwieġeb ix-Xhudi. Is-suġġett darba huwa U għan-nom tas-semmiegħa tagħna jiena ngħidlek li għalkemm inti għedtilna li għandek 67 sena u m'għadekx tgħanni bħalma kont, jiena naħseb illi s-semmiegħa jaqblu miegħi illi għadek tgħanni bħalma kont. U hekk niġu biex nagħlqu dan l-ewwel programm speċjali tal-Għana Malti. Nittamaw li ħadtu pjaċir. Nies bħax-xhudi li għalihom il-ħajja kienet għanja twila ta' 50 sena, ħaqqhom tifkira ċkejkna Mħabba l-qlub li ferħu fi sħabhom, mat-triqat, fil-ħwienet u fil-każini, fejn il-baħar, u kull fejn semmgħu leħenhom mal-messijiet tal-kordi tal-kitarra li jimxu magħhom. U jekk xi darba xi ħadd minnkom jara ħafna nies miġbura madwar wieħed jgħanni, u dal-għannejn jgħidulu li huwa x-xhudi, jiena żgur li intom, fil-qalb ta' qalbkom, tgħidu, dan ix-xhudi seta' kien poeta. Ma sarx poeta? għax ix-xorti ma riditx, imma ġo fih għandu tħabbat u tbaqbaq qalb ta' poeta. U b'dak ir-recording ta' Giuseppe Sarpolicino mill-1957 fejn smajna lil annejja Giuseppe Xwiera Pixxudi u Gianni Kalleja Nejba akkumpanjati mid-daqqaqa Salvu Mikalle fiż-żiż Viktor Mikallef il-Boq u Speditu Dimek ta' Ġizwa, aħna ġejna fit-tmiem it-tieni edizzjoni ta' Wirt Lana Malti. Fil-waqt li ningrazzja lil Charles Colero għal kontribuzzjoni tiegħu, għana nagħmlu appuntament magħkom għat-tielet programm f'din is-sensiela, darbohra, fl-istess post u fl-istess ħin. Sa dakinhar jiena Tony Sant nawguralkom is-saħħa. Wirt l-Għana Malti huwa produzzjoni tal-Fondazzjoni M3P.